Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Ožujak je 1456. godine ugarsko-hrvatskom kralju Ladislavu V, kojem je tada 16 godina, predani su ključevi dvorca u Budimu predaja ključeva znake da je mladi kralj učvrstio vlast u kraljevstvu. On je bio jedini sin ugarsko-hrvatskog kralja Alberta ili Albrehta Hasburgovca. Kada je njegov otac umro vodeći vojsku prema Smederevu, Ladislav se još nije ni rodio. Kada je rođen, okrunjen je za kralja, ali na ugarsko-hrvatsko prijestolje došao je Vladislav I. Gelović. Tek nakon Vladislavove pogibije 1444. on je kao i Albrecht umro na pohodu protiv Osmanlija, Vladislav je ponovno okrunjen za kralja. Tada mu je bilo pet godina. Te 1456. Ladislav i njegov glavni zaštitnik, grof Ulrik II. Celski, bili su dovoljno jaki da zatraže ključeve od Budima i najmoćnija osoba u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu, Ivan Janko ili Janoš Hunjadi, dopustio je da se oni predaju Ladislavu. Hunjadi nije bio najmoćniji čovjek u kraljevstvu zbog svog podrijetla, nasjeđene moći ili bogatstva. Potekao iz nižeg i nepoznatog plemstva i domoći i slave probio se mačem. On je znao da je zasad Ladislav jači, ali ne zadugo. Ladislav je bio kralj, ali većinu prihoda kraljevstva držali su Hunjadi i njegovi saveznici. Da nije bilo novca Ulrika Celjskog, Njemca omrznutog u većem dijelu kraljevstva, Ladislav u svojoj pratnji ne bi imao niti jednog vojnika. Nakon što su predani ključevi Budima, Hunjadi i Ugarska skupština napustili su grad, ali ne prije nego što su podsjetili kralja na njegovo obećanje da neće Ugare podrediti Njemcima. Tamaš Palos Falvi u knjizi Od Nikopolja do Mohača povijest osmansko-mađarskog ratovanja piše. Vladislav, uzbunjen neočekivanim ujedinjenim stavom mađarske političke elite, također je u pratnji Celjskog pobjegao iz Budima, ali brzo je presretnut i vraćen u glavni grad. Prije kraja Ožujke Hunjadi se ponovno pojavio ispred zidina Pešte, ovog puta na čelu vojske koju je zapovjedio da dođe iz Transilvanije. Postavio je trupe u borbeni raspored na peštanskoj strani Dunava, dok su ih kralj i njegova pratnja promatrali s balkona dvorca koji je bio na suprotnoj strani rijeke. Bio je to očit čin prkosa kraljevskoj vlasti. Njegovo značenje sigurno nije bilo nezapaženo od mladog monarha i njegovih pristalica. Iako je Ladislav nakon toga velikodušno primio Hunjadija, koji je prešao Dunav s malenom pratnjom i ponovno ga imenovao za glavnog kapetana, bilo je jasno svakome da se sukob između kralja i Hunjadija neće razriješiti mirno. Sukob mladog kralja i glavnog kapetana kraljevstva, kojemu je tada bilo 49 godina, odvijao se u sjeni novog naleta Osmanskog carstva na središte Europe. Prodor je počeo u doba vladanja Murata II. Njegov sin Mehmed II. nakon osvajanja Carigrada nastavio je taj prodor. Obračun kralja i glavnog kapetana morao je biti obustavljen kada su u Budim stigle vijesti da je Mehmed II. pokrenuo veliku vojsku prema Beogradu, ključnoj točki obrane kraljevstva na Dunavu. 6. travnja 1456. kralj Ladislav V. svečano je pred papinim legatom Juanom de Carvajalom preuzeo obavezu da protiv Osmanlija pošalje vojsku do prvog kolovoza te godine. Sljedećeg dana u Budim došle su vijesti da je počeo osmanski napad i da je njegov cilj Ugarska. Dana je zapovjed da vojska odmah krene prema Dunavu kako bi zapriječila prijelaz preko te rijeke. Jedina dostupna vojska bila je ona koju je Hunjadi doveo do na Budima. O zapovjedniku se također nije dvojilo. Na njezinom čelu biće Hunjadi koji se i proslavio u bitkama s Osmanlijama. Vojska je krenula prema Dunavu. Kralj je iz Budima otišao u Austriju. Glavni cilj osmanske vojske bio je ključni grad na Dunavu. Tamaš Palos Falvi piše. Kao ključ kraljevstva, dvorac u Beogradu bio je najutvrđenije i najveće pogranično uporište Mađarske. Godine 1440. preživio je osmansku opsadu usred potpune političke anarhije u kraljevstvu. 1521. garnizon u tome gradu, koji se procjenjuje na između 700 i 900 vojnika, odupirao se mjesec dana puno većoj turskoj vojsi od one iz 1456. Beograd je podignut na brdu u obliku trokuta, smještenom na utoku Save u Dunav. Sam dvorac je na vrhu trokuta i sastoji se od nekoliko manjih dijelova koji se mogu braniti čak i ako druge dijelove budu zauzeli napadači. Ispod dvorca je grad koji se također sastoji od niza okruga i koji je od dvorca odvojen snažnim zidinama, sa samo jednim utvrđenim vratima i mostom na povlačenje koji vodi u citadelu. Na riječnoj strani uzdignuto tlo daje dovoljnu obranu pred napadačem. Na strani kopna koja je ravna, Grad se branio dvostrukim zidom i jarkom. Zbog položaja Beograd se mogao napasti samo s juga. Suvremenici su opisivali vojsku koje je Mehmed II. pokrenuo protiv Beograda kao onu koju nikada do tada nije vidjelo ljudsko oko, niti ju je ikad zamislio ljudski um. Imala je između 40 i 50 tisuća vojnika. Tamaš Palos Falvi misli da je prva brojka točnija. Mehmed je posebnu pažnju posvetio topničkim jedinicama, koje su tri godine prije bile ključne u opsadi i zauzimanju Carigrada. Povjerenje u topništvo možda je razlog zašto Mehmed II. nije zapovjedio potpuno okruživanje Beograda. Njemački izvještaj iz tog vremena navodi da je Beograd branilo više od 12.000 vojnika. Brojka vjerojatno obuhvaća i vojnike u gradu, kao i vojsku koju je Hunjadi poveo prema Dunavu. Obrana Beograda bila je tako važna da je Franjevac Ivan Kapistran uspio unovačiti novu vojsku za obranu tog grada. Tamaš Palos Falvi piše. Nakon novačenja u Češkoj i Njemačkoj, Franjevac je krenuo u pohod po Južnoj Ugarskoj, koji je potrajao više mjeseci i jasno je da je njegov poziv na oružje naišao na dobar odziv kod stanovništva, koje je živjelo u područjima koja su redovito pustošili Osmanlije. Također je i mobilizirao znatan broj križara na njemačkim teritorijima, ali oni su stigli do Beograda tek kada je opsada završila. Najbliža stvarnosti je brojka koju je dao Koco, oduševljeni ali bliski promatrač, koji je u svom detaljnom opisu opsade broj križara stavio na oko 27 tisuća. Te trupe sastojale su se uglavnom od seljaka i obrtnika i naravno nisu mogle služiti kao nadomjestak profesionalnim ili uvježbanim vojnicima. I Hunjadi je zbog toga i bio suzdržan prema njihovom dolasku. Ali njihov vjerski žar, udružen s očajem zbog stalnih osmanskih prepada, zasigurno ih je potaknuo da se sa žarom bore protiv osvajača. Početkom srpnja osmansko topništvo počelo je bombardiranje zidina Beograda. Mehmed je očekivao da će topovi napraviti veći dio posla i zamislio je da bombardiranje potraje više tjedana. Stvari će krenuti drugim smjerom. Zašto je Mehmed skratio vrijeme topničkog bombardiranja i zapovjedio opći napad na Beograd 21. srpnja? Tamaš Paos Falvi navodi da je za to možda odgovoran zapovjednik janjičarskih jedinica koji je smatrao da je grad spreman za pad. A vjerojatno je ključnu ulogu u toj zapovjedi imao i prvi uspjeh Janoša Hunjadija. Tamaš Paos Falvi piše. Hunjed je bio svjestan da je razbijanje osmanske blokade na rijeci Dunav ključ uspješne obrane Beograda. On je prema tome okupio flotilu ispod Salan kamena, danas Slankamen u Srbiji, koja se sastojala uglavnom od trgovačkih brodova koji su na brzinu pretvoreni u ratne. Njihovi pramci ojačani su kako bi mogli probiti lance koji su zajedno vezali neprijateljske galije i bili su krcati vojnicima spremnima za blisku borbu, kao i topovima za uništenje osmanskih plovila. Hunjadi je također pozvao branitelje da u pravom trenutku napadnu s leđa. 14. srpnja glavni kapetan zapovjedio je svoje flotili da krene protiv osmanske blokade, dok su oni i Janoš Korođi na obje strane Dunava slijedili brodove na čelu svojih trupa. U isto vrijeme također su isplovili i mađarski brodovi koji su bili u Beogradskoj luci. U riječnoj bici koja je potrajala nekoliko sati, osmanska flota je raspršena. Njezine galije okružene manjim, ali bržim mađarskim brodovima i njihove su posade ili pobijene ili su bile prisiljene skočiti u vodu i pokušati se spasiti plivanjem. Nekoliko je turskih brodova zauzeto, ostali su potonuli na dno Dunava. 15. srpnja Janoš Hunjadi ušao je sa svojim iskusnim trupama u Beograd. Križarskoj vojsci dao je zapovjed da se rasporedi na obalama Save kako bi osmanskim trupama spriječio prelazak te rijeke. Topnička vatra se nastavila. Branitelji su nastojali popraviti štetu u zidinama užurbanim popravcima pod okriljem noći. Topnička vatra iz Beograda bila je puno manje ječine, ali precizna. Od nje je poginuo i Beglarbeg Rumelije, Dađi Karadža. 20. srpnja 1456. utihnula je osmanska topnička vatra. Uvečer 21. srpnja oglasio se u osmanskom taboru Bubanj. Hunjadi i njegove trupe iskusne u bitkama s Osmanlijama znale su da se sprema napad. Osmanska vojska, predvođena Azapima i Janjičarima, krenula je u noćni napad na Beograd. Tamaš Palos Falvi piše. Uspjeli su se na nekoliko točaka probiti u grad. Bio je to uspjeh vjerojatno omogućen činjenicom da je Hunjadi namjerno povukao svoje najbolje trupe u citadelu. Kada su napadači, njihovo pouzdanje ojačalo je na izgled lakom pobjedom na vanjskim zidinama, krenuli na citadelu, Hunjadi ih je napao sa svježim trupama. Nakon toga, kako piše kronika, u kratko vrijeme vidjeli smo janjičare kako bježe iz grada i mađare kako ih slijede i tuku. Kada se to točno dogodilo, predmet je nagađanja. Hunjadi je kasnije napisao da je borba potrajala tijekom cijele noći, sve do ranog jutra 22. srpnja i da se on u dva navrata borio s napadačima i u dvorcu i na otvorenom polju. Mehmed je doživio još jedan udarac kada je u noći između 21. i 22. srpnja požar izbio u taboru gdje je ukupio svoje topove, kola i užad za njihovu buču. Sultan je pribjegao lukavstvu, hinio je povlačenje kako bi potaknuo protivničku vojsku na potjeru. Osmanske snage bile su i dalje brojnije i to je bio standardni manevar kojim se vojske u ratu s Osmanijama uvuklo u klopku. Hunjad je znao za tu varku i svojim je trupama zapovjedio da ostanu u Beogradu, ali neiskusna križarska vojska nije bila tako oprezna i krenula je u pljačku po napuštenom osmanskom taboru. Kada je vidio što se događa, Hunjad je zapovjedio opći napad. Tamaš Palosfalvi piše. Činjenica da je sam Janjičarski aga ubijen u okršaju upućuje na to da su Janjičari bili ti kojima je Mehmed zapovjedio da napadnu križare. Iznenađeno snagom Hunja Dijeva napada, osmansko pješaštvo povuklo se sve do sultanova utvrđenog tabora, ostavivši sve topništvo kršćanima. Onda se i sam Mehmed uključio u bitku. Neke ljude ubio svojim rukama, ali je brzo ranjen i morao se povući iz bojnog polja. U kasno podne dolazak nekih konjičkih jedinica iz Anadolije učvrstio je osmanski borbeni poredak, ali bilo je jasno da se opsada ne može nastaviti. Prije zore 23. srpnja 1456. Mehmed II. koji je ostao bez gotovo cijelog topništva dao je zapovjed da se osmanska vojska povuče. Uspjeh u toj bici brzo će se pronijeti po Europi. Biće to dokaz da Osmanlije nisu nepobjedive. Ta pobjeda, kao i one prije njih, Janoša Hunjadija uvešće kasnije u narodne pjesme. Kod nas on je poznat i kao Sibinjanin Janko. Janoš Ivan ili Janko Hunjadi neće dugo uživati u pobjedi. Već za vrijeme opsade u osmanskoj, ali i u kršćanskoj vojsci počela je harati zarazna bolest, možda kuga. 11. kolovoza 1456. Janoš Hunjadi umre od te zarazne bolesti. Točan datum i mjesto rođenja Janoša Hunjadija nisu poznati. Zna se samo godina rođenja, 1407. U manje od 50 godina života on je od paža postao najmoćniji čovjek kraljevstva i proslavljeni ratnik protiv Osmanlija. Njegovi sinovi bit će također važni. Onaj mlađi postaće i ugarsko-hrvatski kralj. Kako je taj paž neuglednog podrijetla postao tako važan, to je tema sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Zna se da je otac Janka, to Ivanja Hunedija, zvao se Vojk ili Vajk i da je bio Vlaški boljar. Međutim, postoje oko njegovog podrijetla opet prijepori u historiografiji i općenito znanosti, jer naime u pojedinim izvorima 16. stoljeća navodi se da je otac Vajkov se zvao Serb što je onda dio historiografije, to starije, zavelo u smislu da se radi o slavenskom porijeklu roda i da zapravo moguće srpskog podrijetla. Međutim, mađarski filolozi su već početkom 20. stoljeća razmjerno jasno tu napravili distinkciju da zapravo to ime je više kumanskog, turmekskog porijekla, tako da zapravo bi ono što se može, dakle, zaključiti na, eh, na temelju postojećih izvora, jest da Vajk eh, stupa u službu kralja Žigmuda negdje oko 1395. godine i da dolazi na prostore Transilvanije negdje sa prostora Vlaške. Ono što po čemu je kasniji rod dakle dobio ime, jest dvorac Hunjad koji je Bajk dobiva 1409. godine za, kao zasluge za, svoju, za svoje viteško djelovanje u užem krugu Žigmunda. Dvorac Hunjad, to je grad Hunjad, je današnja Hunedoara u Rumunjskoj. Dakle, znamo otprilike to porijeklo oca, ali s druge strane porijeklo majke je manje sigurno od Ivana Hunjadija. Naime, Ivan Turoci govori da se njegova majka zvala Elizabeta, ali nije siguran kojeg je točno e, prezimena bila, da li je Moržina ili Mursina, to je Muršina, a ukoliko je Moržina, onda bi zapravo bila vrlo vjerojatno ugarskog podrijetla i što bi onda objasnilo njegov kasniji uspon, dakle, unutar plejade ugarskog plenstva. Međutim, ako je, je prezime bilo Mušina, e onda je zapravo rumunjskog, to je slaškog podrijetla, što je također logično, ali onda to zapravo govori o razmjerno niskom podrijetlu samog Janka Hunjedija i dodatno govori o njegovoj, njegovoj vojnoj sposobnosti, njegovoj vlastitoj sposobnosti kako se uzdigo do najvećih političkih i vojnih funkcija unutar kraljevstva. Ono što je sigurno da budući da do kraja života nije naučio pisati, jest da to podrijetlo sigurno nije bilo iz onih magnatskih obitelji, nije bilo visoko plenstvo, jer bi zasigurno tijekom svog ranijeg školovanja na dvoru on stekao, dakle, bare osnove pismenosti u 15. stoljeću, što u njegovom slučaju nije bio, dakle, slučaj. Rane godine Ivan Hunjadi ne znamo baš puno o tome gdje je provodio, no znamo da je, dakle, negdje oko od 20. godina 15. stoljeća zapravo bio paž i familijar na dvorima različitih ugarskih magnata, to jest magnata vezanih za krunu Svetoga Stjepana, od kojih je zapravo presudnu ulogu za njegovo kasnije napredovanje odigrala činjenica da je e, niz godina proveo kao paž i član biteške družbe Stefana Lazarevića, despota, srpskog despota Stefana Lazarevića, gdje je zapravo upoznao i osobu koja je osigurala mu kasniji uspon u toj nekakvoj ljestici ugarskog magnatskog plenstva. Naime, na tom istom dvoru Stefana Lazarevića do 1426. godine bio je jedan od familijara i Laslo Silagi, koji je dakle jedan od onih potomaka poznatog ugarskog roda Silagi a 1429. godine Janko Hunjadi ženi se za čerku eh, Lasla Silagija Elizabetu i zapravo nakon toga će krenuti njegov uspon jer vrlo brzo nakon te 429. godine pronalazimo ga u užem krugu vitezova kralja Žigmunda na njegovom dvoru. Dobor je u srednjem vijeku bio važan grad Donjoj Bosni. Sagradila su ga 1387. godine braća Pavao i Ivaniš Horvat. Braća su bili moćni plemići Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Ivaniš je bio, na primjer, Mačvanski ban, Pavao Zagrebački biskup. Pavao i Ivaniš bili su ključni u dovođenju Karla Dračkog Anžuvinca na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Nakon njegovog ubojstva braća su nastojala nagovoriti njegovog sina Ladislava da preuzme krunu. Kao vođe Anžuvinske stranke, braća Horvat bili su najžešći protivnici Žigmunda Luksa Luksemburškog. Ludovikova supruga Elizabeta i njezina kćer Marija bile su protiv dolaska Anžuvinaca na prijestolje i Žigmund je bio Marijin suprug. Kako bi braća dobila snažno uporište u Bosni, podigli su grad Dobor. Dva je puta Žigmund morao ratovati oko tog grada. Prvi put 1394. godine, kada je njegova vojska došla do Dobora i porazila vođe protudvorskog pokreta. Među zarobljenim plemićima bila su i braća Horvat. Kako je skončao Ivaniš, opisuje Vjekoslav Klajić u svojoj povijesti Hrvata. Po zahtjevu svoje supruge Marije osudi ga na groznu smrt. Najprije ga privezaše konju za rep, te ga dadoše povlačiti po ulicama grada Pečuha. Poslije ga u usijanim kliještima, a napokon mu tijelo rasvijekoše na četvero, te pribiše ta četiri komada na gradska vrata da tako zastraše svijet. Ugarski kroničar iz 15. stoljeća Janoš Ilivan Turoci u svojoj Ugarskoj kronici donosi priču o ukupno 32 plemića koja je nakon prve bitke kod Dobora dao pogubiti Žigmund. Jedan od plemića bio je i Stjepan Hedervar zvan Kont, kojeg je Žigmund dao pogubiti nakon što ga je uhvatio u nekoj bici vođenu između Bosuta i Save. Jedan od Kontovih štitonoša također je bio pogubljen, iako je bio još dijete. Njega je Žigmund dao pogubiti, jer ga je taj štitonoša nazvao Češkom svinjom. Pavao je ostao na životu. Nije bilo lako pogubiti biskupa. Kasnije je skončao u zatočeništvu, vjerojatno u progonstvu ili u nekom samostanu. A Dobor je i dalje ostao mjesto u kojem su uporište nalazili Žigmundovi neprijatelji. I 1408. godine on je opet s vojskom morao doći do tog utvrđenog grada u Bosni. U svibnju te godine opet je zauzeo Dobor, ovoga puta naređuju bojstvo oko 120 zarobljenih uglavnom bosanskih plemića. Drugo zauzimanje Dobora i konačno uništenje njegovih protivnika u Bosni Žigmund je odlučio proslaviti. Pa Lengel u knjizi Kraljevstvo Svetog Stjepana povijest srednjovjekovne Mađarske piše. Godine 1408. povodom pobjede protiv Bosne, kralj je odlučio plemiće vezati u formalni savez osnutkom reda zmaja, Societas Draconica, čiji su članovi položili jedan drugom prisegu vjernosti kako bi ovječili svoj savez. Red koji je nazvan po svom simbolu bio je u početku sačinjen od samog kralja, kraljice Barbare i 22 baruna, uglavnom ona koji su odigrali izuzetnu ulogu u gušenju pobune. Red zmaja jedini je dokumentirani viteški red u povijesti Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Jedan od njegovih članova bio je i vlad treći tepeš vojvoda od Vlaške, koji će svoj nadimak Drakula, Drakul, dobiti od zmaja simbola tog reda. Jedan od članova reda zmaja bio je i Ivan Janoš ili Janko Hunjadi. Pa zapravo radi se o jednom viteškom redu koji je osnovao kralj e, Žigmund Luksemburški. Cilj tog reda zmaja je bio dvostruk. S jedne strane obrana kršćanstva gdje se inspirirao zapravo idejama onih viteških redova, dakle kao što su bili templari i ivanovci, a no nije zahtijevao taj viteški red nije zahtijevao tu razinu ustrojenosti, nego je zapravo okupljao ponajbolje magnate Ugarsko-Hrvatskog krajstva i svih onih dakle političkih entiteta naslonjenih na Ugarsko-Hrvatsko krajstvo, pa recimo jedan od prvih koji se spominje dakle prilikom te nekakve osnivačke isprave e, reda viteškog reda Zmaja e, je dakle srpski despot. Uz njega se pojavljuje dakle i vlaški vojvoda, ali se spominju tu i e, magnati kao što su celjski i neki drugi poznati ugarsko-hrvatski magnati. Ono što je zanimljivo, nakon toga, dakle u tom užem krugu koji, se, koji je sačinjavalo nekakvih dvadesetak tih najviših plemića unutar Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i dakle i onih ostalih političkih entiteta naslonjenih dakle na krunu Svetoga Stjepana, a svaki od tih vitezova mogao je na neki način inicirati još neke druge, tako da je zapravo krug tih vitezova koji su nosili obilježje viteškog reda zmaja bio razmjeno širok unutar kraljevstva. I svaki od njih zapravo se borio u onom trenutku ono što je bilo iznimno važno, jest dakle boriti se za kršćansku vjeru, dakle ispričavanje širenja Osmanskog carstva. Godine 1389. u bici na Kosovu polju sukobile su se kršćanska i osmanska vojska. Većinu kršćanske vojske činile su jedinice srpskog kneza Lazara Hrebljanovića i srpskih velikaša, ali u bici su na kršćanskoj strani sudjelovala i trupe koje je vodio bosanski vojvoda Vlatko Vuković Kosača, kao i trupe pod vodstvom hrvatskog bana Ivana Paližne. U bitku na Kosovu polju Lazar je ušao kao vazal ugarsko-hrvatskog kralja Žigmunda Luksemburškog. Osmansku vojsku vodio je sultan Murat i njegova dva sina, Pajazit i Jakub. Iz te bitke neće živi izaći ni srpski knez ni osmanski sultan. Sama je bitka imala neodlučen ishod ali ona je zapravo bila ključna za osmanski prodor na Balkan i dalje prema središtu Europe. Lazarov sin Stefan Lazarević postao je osmanski vazal. Kako to piše Paul Engel od 1389. pa sve do mohačke bitke Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo živjeće skoro bez prekida pod stalnom prijetnjom osmanskih prepada i invazija. Osmanske trupe su već 1390. došle u prepadu do Temišvara. Sljedeće godine upale su u Srijem. Žigmund je već u jesen 1389. prvi put poveo trupe u Srbiju. Godine 1392. s vojskom je došao do Ždrela u današnjoj središnjoj Srbiji, ali sultan Bajazit nije prihvatio bitku. To će učiniti 1396. kada će Žigmund na čelu križarske vojske doći do Nikopolja u današnjoj sjevernoj Bugarskoj što se dogodilo kod Nikopolja 1396. opisuje Mark David Bear u knjizi Osmanlije, Kanovi cezari i kalifi. Osmanlije su uvukli presamouvjerene kršćanske vitezove u zamku i okružili ih. Onda su udarili na svoje teško oklopljene engleske, flamanske, francuske, mađarske i italijanske protivnike, s kako to kroničar piše, puno buke i zvonjavom truba. Nije to bila neka borba. Janjičari su oborili konje križara i poklali francuske i mađarske vitezove zbačene iz sedla, sjekući ih do smrti sjekirama i buzdovanima. Odred srpske konjice, koji je vodio Bajazitov šurjak i vazal Stefan Lazarević, čija je sestra Marija dana sultanu za ženu nakon što je njezin otac kralj Lazar ubijen u bici na Kosovu polju, dokrajčio je one križare koji su pobjegli, zapečačujući pobjedu strijelama i mačevima. Tonući poput kamenja, neki su se križari utopili nakon što su se bacili u moćnu rijeku u pokušaju bijega. Osmanski mačevi odrubili su glave tisući zarobljenih vitezova. Samo su mladi ljudi bili pošteđeni, samo da bi bili porobljeni. Otkup tih zarobljenika doveo je do prvih diplomatskih odnosa između Osmanlija i Francuske. Kratki predah Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu od osmanskih napada donio je Tamerlan, čija je vojska 1402. kod Angore, današnje Ankare, zbrisala osmansku vojsku, a sultan Bajazid postao je Tamerlanov zapovjednik, koji je zarobljenog osmanskog sultana vodio sa sobom u željeznom kavezu. Bajazid nije mogao dugo podnijeti to poniženje. Počinio je samoubojstvo uzimanjem otrova koji je krio u svom prstenu. Predah nije dugo trajao. Kada je iz borbi za vlast sa svojom braćom pobjedio Mehmed, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ponovno se našlo na udaru. Kraj 14. i početak 15. stoljeća zapravo su na dva načina Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ugroženo. S jedne strane postoji ta vanjska ugroza sa jugoistoka gdje dakle stalno nadire sve više rastuće Osmansko carstvo koje zapravo u prvoj polovici 15. stoljeća doživljava jedan od svojih vrhunaca, a s druge strane činjenica da je zapravo nakon smrti Ludovika Velikog Anžuvinca kraljstvo ušlo jedan dugi niz nasnih borbi koje su se protezale zapravo pa sve do, sve do vladavine Matije Korvina, a čak onda i nakon, nakon toga, da to je sam dakle kraj 15. stoljeća, pa se zapravo dovelo kraljevstvo u situaciju, a zbog činjenice da je kraljevska čast nije samo nasljedna, nego jednim dijelom je izborna. Dakle, svako kralja za, od, od, dakle, od 1222. na neki način mora potvrditi i sabor ugarskog plemstva, a nakon smrti Ludovika, Ludovika Velikog više nije bilo dakle odjetaka te loze u, u, muškoj liniji, pa je Žigmund dakle nastupio kao zapravo kraljevski pretendent na kraljevsko prestolje putem braka sa Ludovikovom čeri takav niz spleta okolnosti nastavit će se i nakon Žigmunda, pa će onda zapravo Žigmund u trenutku kada dolazi na prestolje, on mora pronaći neke magnate, neke plemiće koji će podupirati njegovu stranu. Način kako to može učiniti jest da se osloni na staro plemstvo, a što naravno je pokušao, kao što su pokušali brojni prije njega i nakon njega, ali to je jako rizično, jer to staro plenstvo ima neke svoje političke veze i onda u svakom trenutku zapravo kralj može ovisiti o njihovoj dobroj volji da slušaju kraljevsku vlast ili ne slušaju, ili druga varijanta što je Žibund učinio da je zapravo pokušao, a i prije njega e, i Anžuvinci, da su pokušali izdići jedan čitav, jedan niz novih plemića koji su zapravo bili izravno ovisni o kraljevskoj kući. Na taj način počinje svoj uspon i Hunjadi i vrlo to dobro dakle, tijekom svog života koriste, ali to čine i Celjski, a, dakle i brojni drugi Talovci. Tako da se zapravo oko kraljevske, e, kraljevske kuće u doba Žigmunda stvara jedan čitav niz novih plemića koji postižu najviše upravne i vojne funkcije unutar, unutar kraljevstva. Takve situacije se znala događati prije u doba recimo Andrije II, ali to se onda jako loše obilo e, na, e, o glavu tadašnjem vladaru. Žigmund Luksemburški ušao je u Rim 21. svibnja 1433. godine, gdje mu je na glavu krunu rimskog cara stavio sam papa. Biti car Svetog rimskog carstva bila je najveća Žigmundova želja. To je bio i njegov otac Karlo IV. U slavi najuglednijeg vladara Europe on će uživati četiri godine. Umrijeće 1437. u Znojmu u Južnoj Moravskoj. za sebe ostavio suprugu Barbaru Celjsku i jedno dijete, kćer Elizabetu. Barbaru koja nije bila omiljena i optuživana je za bavljenje alkemijom, za herezu i razvratni život, optužit će da je kovala urotu protiv Žigmunda. Ona je zatvorena i oduzeti su joj svi posjedi. Spasit će se bjegom u Poljsku. Za čer Elizabetu već su za Žigmundova života skovani planovi. Ona je za supruga dobila vladara kojeg ovako opisuje Martin Radi u knjizi Habsburgovci. Albert je bio pobožan, energičan crkveni reformator, sposoban upravljač, strašan u bici i prema svim zapisima ugodan u društvu. Također je bio i nepismen i okrutan. Godine 1420. odustao je od habsburške tradicije zaštite austrijskih židova i podvrgao ih progonu takve jačine da se čak i papa na to požalio. Njegov interes bio isključivo pljačka židovskog novca, koji je koristio za potporu kralju Žigmundu u ratu protiv husitskih heretika u Češkoj. Nakon što je dobio upravu nad Moravskom, Albert je tamo pokrenuo svoj progon židova. Albertova potpora Žigmundu, koji nije imao sinova, dodatno je nominirala Alberta kao njegova nasljednika u Austriji i Mađarskoj. Albert ili Albrecht nije dugo namjeravao ostati u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu. Otišao je za Češku. I Albrecht je bio ambiciozan. Brzo je kruni Svetog Stjepana, dodao je krune Njemačkog i Češkog kralja. Vodstvo Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva ostavio je supruzi Elizabeti, koja je vladala kao da je dalje živ njezin otac Žigmund. O ugarskim i hrvatskim magnatima bilo je dosta takvog vladanja i Albrecht se u strahu od pobune vratio u Ugarsku. Unutrašnjem nemiru pridružila se i vanjska prijetnja. Osmanski sultan Murad II. 1438. opustošio je Transilvaniju, a sljedeće godine počeo je invaziju Srbije, koja je bila vazalna zemlja Ugarsko-Hrvatskog kralja. U takvom stanju Janoš Hunjadi dobit će prigodu da se istakne dakle njegova slava raste na temelju njegovih vojnih uspjeha, ali i spleta okolnosti i na neki način njegovog sretnog izbora podupiranja pojedinih kraljevskih pretendenata nakon smrti Žigmunda. Činjenica da ga je Žigmund uvukao u taj svoj uži krug vitezova 30. godina 15. stoljeća zapravo mu je omogućila da ju upozna neke od važnih ljudi kao što ne znam su bili Franko Talovac ili recimo čak tijekom kampanje 1431. godine upoznaje i Milanske Viskontije što će svakako dakle pomoći mu u njegovoj kasnijoj političkoj karijeri. Ono što ga izdiže je činjenica da se kraljevstvo našlo nakon Žigmundove smrti pa nakon smrti Alberta Habsburgovca našlo se u situaciji stvarno neposredne osmanske opasnosti poglavito na prostoru gdje su Hunjedi imali svoje dakle posjede, to su jugoistočne, jugoistočne granice ugarsko hrvatskog kraljevstva. Janko Hunjadi će iskoristiti situaciju dolaska Alberta Hadruškog nakon smrti Žigmunda Luksemburškog, te će ga poduprijeti novog kralja. U tom trenutku 439. E, godine pada Smederevo, pada dakle prvi put srpska despotovina, što će jugoistočne granice ugarsko hrvatskog kraljevstva ostaviti otvorene za osmanske upade, što će se stvarno događati već i 1438 1908. godine, te zbog njegova vojnog iskustva, a i činjenice da je podupro Alberta Hadurgovca, ovaj će ga postaviti za Severinskog bana, čime će on postati izravno odgovoran za obranu tog širokog pojasa na jugoistoku Ugarsko-Hrvatskog kraljestva. A, I on će to uspješno, uspješno uistinu činiti, poglavito zato što na tom području je, dakle, to je područje koje graniči s jedne strane sa srpskom despotovinom, a s druge strane graniči sa Vlaškom. A u Vlaškoj tada zapravo na, na vlast dolazi Vlad drugi, otac onog poznatog Vlada trećeg Drakule, koji se nalazi kao i njegov otac, a i svi njegovi predstavnici u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji. S jedne strane, želi ostati privržen Ugarsko-Hrvatskom e, kraljevstvu, budući da je zapravo i on dio tog užeg kruga e, vitezova zmaja, ali s druge strane njegovo područje njegove Vojvodine se nalazi pod konstantnim pritiskom Osmanlija, a istovremeno područje Ugarsko-Hrvatskog kraljestva je u stalnom nekakvom unutarnjem previranju bez mogućnosti da, mu se pruži jasnija podrška, te Vlad drugi recimo 1438. godine nakon smrti Žigmunda tijekom vladavine Alberta Hadrugovca koji nije bio u stanju pružiti mu e, izravnu pomoć, pridružuje se osmanskom pustošenju Transilvanije, što će zapravo ga dovesti u trajni sukob sa Janošem Hunjadijom koji je zapravo trebao braniti taj prostor. Tako da će ratovanja Ivana eh, Hunjadija, Janoša Hunjadija, Janka Hunjadija eh, jednim dijelom biti obilježena i tim poluprivatnim sukobom sa, sa jednim dijelom roda vlaških vojvoda. Iločki ili po mađarski Ujlaki bili su moćna plemenitaška obitelj u Slavoniji Jugarskoj. Ime Iločki nosili su zadnja tri ili četiri naraštaja. Obitelj je izgubila na moći u 16. stoljeću. Obitelj je nakupila gomilu titula i funkcija. Dala je banove, župane, peharnike, trpeznike, vojvode, palatine. Stjepan Iločki ili Ujlaki ban Mačve bio je ključan za uspon Janoša ili Imana Hunjadija, koji je dobar dio mladosti proveo na njegovom dvoru. Mlađi brat Stjepana bio je Nikola ili Mikloš koji će se sprijateljiti s mladim Hunjadijem. Iločki koji su bili vjerni saveznici Žigmunda Luksemburškog doveli su i mladog Ivana ili Janoša u blizinu kralja, kasnije i cara. Godine 1430. Hunjadi će biti u pratnji Žigmunda na njegovom putu po zapadu Europe. Na tom će putu Hunjadi doći i na dvor milanskog vojvode Filipa Marije Viskontija, gdje će dobiti prvu poduku iz osnova modernog ratovanja. Pa činjenica da je Albert Hadrugovac nakon jednog pokušaja križarske vojne 1439. godine prilikom povlačenja sa te križarske vojne zaglavio od neke zaraze, da li se radilo o malariji ili nekoj drugoj bolesti, teško je reći, ali u svakom slučaju nenadano umire i ostavlja svoju ženu Elizabetu, čerku pokojnog kralja Žigmunda Luksemburskog, trudnu sa tada se još ne zna da li će biti muško ili žensko dijete i dvije čeri, je dovelo da zapravo kralj stoje na nezgodnu poziciju. Kralj je nenadano umro, nema muškog nasljednika, treba izabrati branitelja kraljstva jer, evo, sjetimo se zapravo kroz područje srpske despotovine, prodiru Osmanlije i konstantno pljačka jugoistočne, jugoistočne granice i Ugarsko plenstvo zapravo traži, traži vladara koji će biti sposoban organizirati obranu. S druge strane, Elizabeta, dakle Luksemburška, to je supruga pokojnog kralja Alberta Hadrugovca, ne želi prepustiti krunu, uvjerena da zapravo nosi muško dijete i želi osigurati krunu za nerođenog sina koji će se roditi u drugom mjesecu 1440. i sad želeći zapravo na neki način premostiti problem i činjenicu da Ugarsko plenstvo želi izabrati novog kralja koji je sposoban samostalno voditi dakle, i braniti kraljevstvo, ona krade krunu Svetog Stjepana koja je nužna za krunitbu validnu krunitbu ugorsko-hrvatskih vladara, bježi rođaku, zapravo rođaku njenog pokojnog supruga Fridriku Hadrugovcu, Fridriku III. Hadrugovcu, i tamo se skriva i čeka da se rodi dijete. Dijete će se uistinu roditi, Ladislav V. Postum, u drugom mjesecu 1440. godine i ona uspjeva, uistinu zanimljivo, u petom mjesecu 1440. kruniti zapravo tromjesečno dijete, kruniti ga sa pravom krunom od strane Ostrogonskog nadbiskupa, kruniti ga za ugarskog hrvatskog vladara. Međutim, u međuvremenu se događa situacija da u siječnju 1440, dakle prije nego što je rođen Vladislav Postum, ugarsko plenstvo na svom saboru u Rakošu bira novog vladara i bira za novog vladara poljskog kralja Vladislava koji vlada tamo u Poljskom, dakle Poljskom litarskom kraljstvu vlada kao Vladislav III ovdje će vladati kao Vladislav I i kruni ga, doduše nevalidnom krunom, krajem 7. mjeseca 1440. godine. Borba između dva kralja, Češkog Vladislava i Poljskog Vladislava, potrajala od ljeta 1440. do 1445. Vladislav je imao potporu većine ugarskih baruna i plemstva. Vladislav se mogao osloniti na najbogatije magnate kraljevstva, poput Ladislava Garaja, grofove Celjske, srpskog despota Đurađa Brankovića, nadbiskupa Denisa Sečija. Vladislav je imao i važnu vanjsku pomoć. Nakon smrti Albrehta Hazurgovca, glava te moćne obitelji postao je Fridrih III. Martin Radi piše. Najstariji preživjeli Habsburg bio je fridrih vojvoda od Štajerske i Koruške, koji je bio Albrechtov drugi rođak. Dijelili su zajedničkog pradjeda Albrechta Hromog. Bio je izabran za kralja, kasnije i za cara kao Friedrich III. 1440. godine. fridrih je izgledao kao vladar. Naslijedio je izgled od svoje majke, Poljakinje Cimburge, koja je bila na glasu kako zbog ljepote, tako i zbog svoje sposobnosti da golim šakama zabija čavle u hrastove daske. Visoki mršav, duge plave kose, Fridrih je imao sve kvalifikacije za veličinu. Posjetio je Sveti grobu u Jeruzalemu, gdje je dobio vitešku čast i bio je član svih pravih viteških društava. Što više nosio ime Fridrih. U to vrijeme val proročanstava govorio je o moćnom caru po imenu Fridrih, koji će ujediniti svijet pod istinskom vjerom, otputovati u Jeruzalem i nakon što tamo abdicira, najaviti dolazak sudnjeg dana. Prve dvije godine tog građanskog rata bile su najgore. Ključna bitka u tom ratu dogodila se 1441. godine kod Batošaka. Tamo je zadnju vojsku koju je Elizabeta uspjela okupiti u središnjem i južnom dijelu kraljevstva porazila vojska Vladislavovih pristalica koju su vodili Nikola Ujlaki ili Iločki, ban Mačve i Ivan Janoš Hunjadi, ban Severina. Ta bitka bila je ključna za Hunjadijevo napredovanje. Godine građanskog rata dobro je iskoristio. I to je sad dovelo zapravo Ugarsko-Hrvatsko kraljestvo, a i Janka Hunjedija u jedan vrlo nezgodan položaj, jer zapravo imaju dva, dva kralja od kojih jedan ima potporu, dakle, ugarskog, većina ugarskog plemstva, a drugi ima sve atribute koji su potrebni da bi bio valjani kralj, osim činjenice da je malodobno dijete i, potreban mu je regent. Janko Hunjedi će se tu odlučiti zapravo vjerojatno u skladu sa svojom vojničkom karijerom i, e, dakle, i vojničkim iskustvom e, dati potporu Jageloviću i Jagelović će zapravo to kasnije znati e, i nagraditi. A ono što je zapravo što se, što se događa, dakle, te 440. koristeći dakle situaciju da ugarsko plenstvo pokušava izabrati jednog kralja dok dakle kruna se nalazi u rukama drugog pretendenta, to jest pretendentkinje, Osmanlije kreću u prvu opsadu Beograda. A Beograd su zapravo u tom trenutku, nakon što je pala despotovina, su vrata ulaska u meko tkivo Ugarsko-Hrvatskog kraljestva i u ljeto 1440. godine Osmanska vojska opsjeda Beograd, kojeg brani Matko Talovac i tek zapravo pokušavajući dok se izabere novi kralj, pa dok se dakle čitav taj proces pokrene, dok se pokrene vojska, tek dakle početkom 1441. godine Janko Hunjedi uspije okupiti vojsku i odbaciti turski napad od Beograda, čime će zapravo napraviti jedan junački pothvat, jer zapravo u tom trenutku niko nije očekivalo se da će Beograd pasti jer je bio bez logističke potpore, te zbog tog dakle junačkog uspjeha 1441. mladi kralj Vladislav Mihajlović ga imenuje e, nasljednim Merdelski vojvodom, beogradskim kapetanom, te mu dodjeljuje i titule sekejskog i temiškog župana, čime je zapravo u svojim rukama Janko Hunjadi tada stekao ne samo dakle obranu jugoistočnih granica, nego zapravo obranu i južnih i jugoistočnih granica Ugarsko-Hrvatskog krajstva i postaje zapravo središnja ličnost obrane svih krunskih zemalja krune Svetoga Stjepana. Osmanski sultan Murad II. možda je pokrenuo vojsku protiv Beograda kada je čuo na vijesti o krunjenju Ladislava. Građanski rat uvijek su sjajno koristili osmanski vladari. Sada je bila prigoda da se iskoristi nered ugarsko-hrvatskom kraljevstvu. Murat je bio oženjen za kćer srpskog despota, Đurađa Brankovića. Njegova druga kćer bila je pak udana za grofa Ulrika II. Celjskog, glavnog podržavatelja Elizabete njezinog sina Ladislava. Osmanskom sultanu nije promakao i podatak da je Matko Talovac, jedan od zapovjednika obrane Beograda, uhapšen. Dala ga je uhapsiti kraljica majka, a despot Branković stao je na stranu Ladislava protiv Ladislava na ovaj ili onaj način i to se moglo iskoristiti. Vladislav je onda oduzeo neke posjede koje je despot Branković imao u Ugarskoj. Kako bilo, godine 1440. velika je osmanska vojska ponovno došla pod Beograd. Ključni trenutak opsade ovako opisuje Tamaš Palosfalovi. Pripovijest najbliža događajima je izvještaj poljskog kroničara Jana Dlugoša, Prema njegovoj priči, jarak oko grada Osmanlije su ispunili drvom. Oni su tako pripremili teren prije juriša na zidine, ali branitelji su posuli barut na drvo tijekom noći. Kada je sljedećeg dana pokrenut napad, branitelji su hinili povlačenje i tako ohrabrili Turke da dođu naprijed u sve većem broju. Kada su zidine vrvile neprijateljskim vojnicima, branitelji su bacili zapaljive predmete u jarak i juriš je propao u nastalom dimu i vatri. Neki od brodova koji su raspoređeni na rijeci također su bili zapaljeni i potopljeni, dok je druge vjetar odbacio na zidine i zauzeli su ih branitelji. Navodno su gubici bili tako teški da je Murat dao zapovjed da se vrate kući. Bitka za Beograd 1440. godine bila je važna za Ivana Ilijanoša Hunjadija. Nakon nje on će postati jedan od najvažnijih vojnih zapovjednika Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Govori doktor Gordan Ravančić iz Hrvatskog instituta za povijest. 441. nakon obrane Beograda i nakon što te titule nasljednog erdeljskog vojvode, dakle vojvode Transilvanije, Janko Hunjadi preuzima u potpunosti, e, pokušava preuzeti kontrol nad čitavim tim velikim teritorijom koji se nalazi u jednom širokom pojasu napadnut ankiđijskim napadima osmanskih snaga. Dakle, tu se ne radi o jednom dakle, ofenzivnom ratu, nego se radi zapravo onome što se i na području Hrvatskog kraljestva događa, a to su stalni Akinđijski napadi, to će biti karakteristika poglavito za 16. stoljeće na, prostorima Hrvatskog kraljestva, Hrvatskog dijela ugarskog hrvatskog kraljestva, a ovdje zapravo to se događa već dakle polovicom 15. E, stoljeća, te recimo braneći Erdelj, organizirajući obranu Erdelju, u trećem mjesecu 1442. Janko Hunjani uspjeva e, razbiti e, dakle akinđijske postrobe bezit Bega, koji je zapravo bio jednom pljačkaškom pohodu po Erdelju i uspjeva taj sav pljen dakle vratiti, roblje koje je pokupljeno također vratiti i nastavlja zapravo put prema Vlaškoj, što će i kasnije postati karakteristika načina ratovanja Ivana Hunjadija, dakle kada krene u obranu, nakon toga kreće i kontranapad, a razlog tome naravno nije bilo samo, samo činjenica da, da su osmanijske trupe dijelom prodirale preko teritorija Vlaške i teritorija srpske despotovine, nego zapravo i taj e, dakle nekakav latentni sukob koji stalno je bio između Janka Hunjedija i Vlaškog vojvode Vlada drugoga, pa će tijekom tog e, prodora 1442. godine zapravo i svrgnuti Vlada drugoga Drakula, koji je u tom trenutku zapravo se nije ni nalazio u Vlaškoj, nego je morao, morao biti e, jedno kraće vrijeme na opravdanju prema Jedrenima, dakle Sultanovoj porti, jer je postojala, kao što je Janko Hunjedi smatrao da vlad surađuje sa, sa Osmanijama. Tako su Osmanlije, to jest turski sultan Murat II. je smatrao da vlad nije u potpunosti lojalan osmanskoj strani. Tako da će te 1442. E, svrgnuti e, Janko Hunjedi vlada sa prijestolja Vlaškog vojvodstva i staviti Besaraba II. U 11. mjesecu 1442. godine kod Jalomice će Kunjadi, nakon što je svrnuo vlada drugoga, zajedno sa Nikolom Iličkim pobijediti rumelijskog Beglebrega Šehaladina, a što će zapravo biti velika pobjeda koja će se slaviti na području Ugarskog kraljestva. I zapravo već iduće godine na temelju tih pobjeda iz 1442. godine Sabor u budimu će u već u siječnju pozivati e, ugarske staleže na rat protiv Turaka, te će se u jednom ofenzivnom ratu pod vodstvom Janka Hunjede u jednom manjem dijelu tog e, ratovanja će sudjelovati i kralj Vladislav Jagelović. Će prvo, e, dakle, krajem 1443. godine blizu Sofije kod mjesta Zlatica zapravo pobijediti prvi dio osmanskih trupa, a onda, budući da se radilo već dakle, o desetom mjesecu 1443. godine, zaključilo se da zapravo se ne može zadržati na neprijateljskom teritoriju tijekom zime i kreće se u povlačenje, a onda će onda kod Kunovice blizu Niša početkom 1444. izvojevati i drugu pobjedu. Ta druga pobjeda će pokazati da su kršćanske snage nakon dugo vremena zapravo sposobne voditi ofenzivni rat koji će onda biti i zaključen jednim mirom u sedmom mjesecu koji će se zaključiti u Segedu. U tom velikom pohodu kralj Vladislav i Ivan ili Janoš Hunjadi nisu uništili osmansku vojsku niti su povratili jedan komadić teritorija, ali postigli su nešto što nije postignuto desetljećima. U svakom su trenutku imali kontrolu nad ratištem i pobjedili su u tri velike bitke. Povjerenje kralja Vladislava u Ivana Hunjadi bilo golemo. On je smatran vojskovođom koji je najviše zaslužan za taj triumf. Pod dojmom tog triumfa počeo se sklapati novi ratni plan koji je trebao od Osmanlija preoteti cijeli Balkanski poluotok. U travnju 1444. Skupština Sabor Ugarskog kraljestva zatražila je od kralja Vladislava da prisegne da će krenuti na taj pohod. 25. srpnja te godine Vladislavi Hunjadi krenuli su na njega. Kralj je u pismu, kralju Bosne, napisao da kreće u rat kako bi uništio proklete Turke. Kako će se Vladislavi Hunjadi i vojska koju su vodili provesti na tom pohodu, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.